Bismillah, Allahın adı ilə, innəl həmdəlillah, həqiqətən də həmd Allaha məxsusdur, nəhməduhu, biz ona həmd edirik, və nəstəinuhu, biz ondan kömək istəyirik, və nəstəğfiruhu, ondan başlamamızı istəyirik, nəstəhdihi, ondan hidayət istəyirik, doğru yol istəyirik, və nəuzu billahi min şururi anfusinə, öz nəfslərimizin şərrindən Allaha sığınırıq, və seyyəti amalinə, pis əməllərimizdən, günah işlərimizdən də Allaha sığınırıq. İnnehu men yehdihillahu fala mudilla leh. Həqiqətən də Allah kimə hidayət verərsə, onu heç kim azdıra bilməz. Və men yudlil fala hadiya leh. Və Allah kimi azdırarsa, ona heç kim hidayət verə bilməz. Və əşhədü ənnə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə leh. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadət olunan haqq mə məbud yoxdur, onun şəriki yoxdur və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh və mən şahidlik edirəm ki, Muhammed Allahın qulu və rasuludur. Yə eyyuhəllədinə əmənu, ey iman edənlər, ittaqullaha, Allahdan qorxun, haqqa tuqatihi. Necə qorxmaq lazımdırsa, haqqı ilə qorxun və la tamutunna illə və antum muslimun öləndə müsəlman kimi ölün müsəlman olmadan ölməyin يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Ey insanlar, sizi bir nəfsdən, Adəmdən, tək bir nəfsdən, Adəmdən yaradan, Və xalaqa minhə zəvcəhə və ondan zövcəsini yaradan və bəssə minhuma ricalən kəsirən və nisan və hər ikisindən bir çox kişilər və qadınlar yaradıb yer üzərinə yayan Vattaqullah Vattaqullahəl-ləzi təsəəlunə bihi vəl-ərham Yəni Rəbbinizdən qorxun, Allahdan qorxun qohumluq əlaqələrinə riayət edin. İnnallaha kana aleykum raqiba. Həqiqətən də Allah subhanahu wa taala sizin üzərinizə raqib deyiləni sizə yaxın da sizə nəzarət edir. Ya eyyuhallazina amanu ey iman edənlər ittaqullaha Allahdan qorxun və qulu qawlan sadida və doğru söz danışın yuslih lakum amalakum əməllərinizi islah edin və yaxfir lakum zunubakum günahlarınıza görə bağışlanma istəyin və mən yuti illəh və rəsuləhu fəqad fəzə fəvzən azimə kim Allaha və onun rəsuluna itaət edərsə o böyük bir uğur qazanar əmmə bəd sonra inna əstekəl hadisi kitabullah həqiqət budur ki sözlərin ən doğrusu Allahın kitabıdır. Və xeyrəl hadiyi hadiyi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Hidayətin, doğru yolun ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin hidayəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. Və innə şərəl umur muhtəsətihə Həqiqətən də şər iş odur ki, şər işlər onlardır ki, dinə sonradan əlavə olunub, sonradan dində icad olunub Və kullə muhtəsətin bidə Hər bir sonradan dinə əlavə olunan icadlar bidətdir və kullə bidətin dəlalə Hər bir bidət zəlalətdir və kullə zəlalətin finnər Hər bir zəlalət də cəhənnəmdədir. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimin bir çox ayələrində Allahdan qorxmağımızı bizə xəbər vermişdir. Allah Taala bizə bizi ondan həqiqi mənada qorxan, ondan həqiqi mənada çəkinən, ona həqiqi mənada ümid edən, ona həqiqi mənada təvəkkül edən və işlərini ona havalə edən qullarından etsin. Amin. Biz sizinlə böyük günahların əlamətləri haqqında danışmışdıq. Bəzi günahlar vardır ki, bu günahlar gizlin olur. Bəzi günahlar vardır ki, bu günahlar açıq olur. Açıq olan böyük günahlar haqqında biz keçən dərslərimizdə böyük günahların əlamətləri bəhsində qeyd etdik. Açıq olan böyük günahlar zina, oğurluq etmək, içki içmək kimi bədən üzvləri ilə işlənən böyük günahlardır. Gizli olan günahlar da vardır. Bizə məlum olan və yaxud da bizim fərqində olmadığımız gizlin olan günahlar vardır, vardır ki, bu günahlar da riya, özünü göstərmək, özünü bəyənmək, özünü böyük tutmaq və s. kimi qəlblə bağlı olan böyük günahlardır. Şübhəsiz ki, Qəlblə işlənən böyük günahlar orqanlarla, bədən üzvləri ilə işlənən günahlardan daha təhlükəlidir və onları işləyənlər də daha rəzil və daha böyük günah sahiblərdir. Bununla bərabər, eyni zamanda bunların müalicəsi də bədən orqanları ilə işlənən günahların müalicəsindən daha çətin olur. Hafiz İbn Həcər Əl-Heysəmi gizli olan böyük günahlardan bəhs etdikdən sonra belə deyir. Əvvəlcə gizli olan böyük günahlardan bəhs etdim. Çünki onlar daha təhlükəlidir və onları işləyənlər də günahkarların ən böyükləridir. Həmçinin bu günahların müalicəsi də bu günahları tərk etmək də bu günahlardan əl çəkmək də asan, asan bir iş deyil. Asan bir iş deyil və bu günahları işlə, işlədənlərin də son aqibəti təhlükəlidir. Necə insanlar var, vardır ki, fərz ibadətlərdə, Allahın əmr etdiyi ibadətlərdə səhlənkar yanaşdığı üçün bu cür günahlara düşməkdən özünü qurtara bilməmişlər. Elə bu səbəblərdən ötürü də bəzi qismə günahlara əhəmiyyət verilməsi, yəni xüsusilə bu gizlin olan günahlara əhəmiyyət verilməsi, qəlblə bağlı olan günahlara əhəmiyyət verilməsi və onların onların açıqlanması, deyilməsi, yazılması bu məsələlərlə bağlı söhbətlər daha uyğundur, daha münasibdir. Bəzi böyük alimlər belə demişlər, qəlblərlə işlənən böyük günahlar orqanlarla işlənən böyük günahlardan daha ağırdır, daha təhlükəlidir. Çünki bütün böyük günahlar fasiqlik və zülmdür, asilikdir. Ancaq qəlblərlə işlənən böyük günahlar artıqlaması ilə yaxşılıqları da yeyib aparar və şiddətli cəzaları özündə gərəkdirər. Gizli olan böyük günahlardan bəhs edən və bunlardan 60-a qədər sayan bəzi alimlər belə demişdir. Bu cür gizli olan böyük günahlar zina, oğurluq, adam öldürmək, içki içmək kimi günahlardan daha pisdir. Çünki gizli olan günahlar daha zərərlidir. Təsirləri daha pisdir və daha qalıcıdır. Çünki onların təsirləri davam edərək insanda xarakter, vərdiş halına çevrilir və qəlbində kök salır. Artıq onu tərk etməsi qeyri-mümkün olur. Amma orqanlarla edilən günahlar belə deyil. Çünki orqanlarla edilən günahlara e, günahları tövbə ilə, istighfarla, Allaha yalvarmaqla, yaxşı əməllər işlətməklə və kəffarə olan e, müsibətlərlə yox olub gedər. Bu nə deməkdir? Yəni insan Allahın əmrlərini yerinə yetirmədikdə böyük günah sahibi olur lakin sonra peşman olub Allahdan bağışlama istəsə, istighfar etsə, sonra yaxşı əməllər işlətsə, ə, e, sonra e, başına müsibətlər gəlsə və s. kimi onda həmin günahlar silinir. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki, şübhəsiz ki, şübhəniz olmasın, yaxşılıqlar pislikləri, günahları aparır. Bu öyüd almaq istəyənlərə bir xatırlatmadır. Bir zikirdir, xatırlatmadır. Deməli, Hud surəsinin 114-cü ayəsi Bəzi kiçik günahlar vardır ki, bu kiçik günahlar həmin günahı böyük günaha çevirir. Günahlar bəzi səbəblərdən ötürü böyük günaha dönürlər, Allah qorusun. Yəni, ona görə də insan çalışmalıdır ki, kiçik günahlardan çəkinsin. Çünki hər bir kiçik günah insanı ondan daha böyük bir günaha aparır. Bu səbəbdən də bəziləri demişlər ki, yəni bəzi insanlar demişlər ki, bəzi alimlər bunu vurğulamışlar ki, yəni həqiqətən də kiçik günahlar insanı böyük günahlara aparır. Bu səbəbdən də günahı daimi və israrla işləmək, yəni ondan əl çəkmədən işlətmək günahı ə, sadə görmək deməkdir, asan görmək deməkdir. Yəni günahı daima işlətmək, günahı günaha, günah işləməyə yüngül baxmaq, günaha görə sevinmək, sonra Allahın möhlət verməsinə aldanıb günahı əhəmiyyət verməmək, günahı açıq-aşkar yerinə yetirmək və edilən günahı başqalarına danışmaq, günahı işləyənin örnək alınması, və yaxud da günaha işləyən adamın cəmiyyət içərisində nüfuzlu olması, günah işləyənin mövqeyinin yüksək olması, günahın işləndiyi yer və vaxtın müqəddəs olması, mübarək olması, günaha sövq edən amillərin zəif olması, Allahın haqqının önəmsənilməməsi, Allahın haqqına əhəmiyyət verilməməsi, yəni bunlar hamısı nədir? Böyük günahlar dır və yəni bu cür e, edənlər özlərini təhlükəyə atırlar. İbn Qudamə deyir ki, bir dəfə e, bir dəfə edilib qurtarılmış və bir də edilməmiş olan böyük bir günahın bağışlanma ümidi diqqətlə dinləyin bu hissəni. Demək, bir dəfə edilib qurtarır həmin günah Və bir də həmən günaha dönülmür. Bunun bağışlanmasının ümidi ümid edilməsi daimi surətdə işlənən kiçik bir günahın bağışlanmasının ümidindən daha çoxdur. Demək, yəni insan bilmədən xata edərək və yaxud da bilərəkdən bir böyük günah işlətsə və sonra həmin günahdan tövbə etsə, Allah Subhanahu taala onu bağışlaması digər e, çox sayda kiçik günahların bağışlanmasından daha asan olar. Çünki çox sayda kiçik günahlar böyüyür, böyüyür, yığılır, böyük bir bəla yaradır insanda. Allah qorusun. Və insan bilmir bəla hardan gəldi onun başına. Halbuki yəni, o kiçik günahları toplamaqla özünü bəlaya salmışdır. Bunu bu həmin o kiçik günahların yığılması hadisəsini bir daşın üstünə ardarda arda damcılayan su damlalarına misal gətirmək olar. Yəni bir daşı təsəvvür eləyin, möhkəm bir daş. Daimi surətdə ona bir damcı su düşür. Və bu damcılar həmin daşa təsir edir. Amma o damcılar toplanıb bir dəfə daşın üstünə atılsa, ona heç bir təsir etməz. Daha bu hissəyə fikir verin. Bir böyük, yəni bərk bir daşdır da. Bu daşa damcı-damcı su düşür və o su o daşa düşdükcə yavaş-yavaş onun deməli şəklini dəyişir. Ancaq həmin o damcılar bir yerə yığılıb birbaşa o daşın üstünə tökülsə, onda ona heç bir təsir etmir. Günahlar da belədir. Günahlar da belədir. Yəni kiçik günahları daima etmək də belədir. Yəni kiçik günahları etdikcə yığılır, yığılır, yığılır və bununla da böyük bir təhlükə yaradır. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur ki, Allahın ən çox sevdiyi əməl az da olsa daimi olan əməldir. Müslüm Misafirin namazı kitabında bəhs etmişdir. Əhməd rəvayət etmişdir. Nəvəvi isə demişdir ki, bu hədisdə əməllərə daimi etmək təşviq edilir. Yəni Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın ən sevdiyi əməl az da olsa daimi olan əməldir, davamlı olan əməldir. Nəvəvi deyir ki, bu hədisdə əməllərə davamlı etmək təşviq edilir və davamlı olaraq edilən az bir əməlin davamlı olmayan çox əməldən üstün olduğu bildirilir. Davamlı olan az əməl, daimi olan az əməl davamlı olmayan çox əməldən daha üstündür. Çünki az olan davamlı əməllə birlikdə ibadət, zikir, e, Quran oxumaq, niyyət, ixlas və s. Allaha yönəlmə də davam edir. Nəticə olaraq da davamlı edilən az əməl davamlı olmayan çox əməldən qat-qat daha səmərə verir. Ona görə də yəni biz bir e, ibadəti edəndə, nafilə bir ibadəti edəndə çalışmalıyıq ki, onu davamlı edək. Salih bir əməli işlədəndə çalışmalıyıq ki, onu davamlı edək. Amma bilmədən, bilmədən bir günahı işlədən kimi dərhal Allaha tövbə etməliyik. Allah bizi tövbə edən qullarından eləsin kiçik günahları böyük günaha çevirən səbəblərdən biri də həmin günahı sadə görməkdir. Yəni həmin günaha yüngül baxmaqdır. Yəni kiçik günahı böyük günaha çevirən işlərdən biri də həmin kiçik günaha yüngül baxmaq, adi baxmaqdır ki, bu da təhlükəlidir. Çünki insan ən kiçik bir günaha belə ən böyük baxmalıdır. Özü xüsusən mömin, Allaha iman edən bir qul. Yəni kiçik günah sözünü işlətməməlidir. Çünki günah qulun gözündə nə qədər böyüyərsə, Allah Subhanahu taala da qatında o qədər kiçilər, balacalaşar. Və qul günahı nə qədər yüngülə hesab edərsə, balaca hesab edərsə, həmin günah Allah qatında o qədər böyüyər. Çünki günahın qulun gözündə böyüməsi qəlbinin ondan xoşlamamasını ifadəsidir. İbn Məsuddan rəvayət olunduğuna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mömin bir kimsə günahlarını öz üstünə düşməsindən qorxduğu bir dağ kimi görər. Yəni, günahlarını üstünə düşməsindən qorxduğu bir dağ kimi görər mömin. Amma günahkar isə, fasik isə günahlarını burnunun üstündə, burnunun üstünə qonan, və bir əl hərəkəti ilə qovduğu milçək kimi görər. Demək, mömin, müsəlman, Allahdan qorxan, Allaha bağlı mömin bəndə günahlarını öz üzərinə düşən böyük bir dağ kimi görər, amma fasiq, asi isə günahlarını burnunun üzərinə qonan bir milçək kimi görər və əli hərəkət etdi demə milçək uçub gedir. Belə sanar. Bu o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu bunu Buxar rəvat edib. Bu bizə onu xəbər verir ki, biz mümin isə onda kiçik günahlardan da bazardığımız qədər çək çəkinməliyik. Gücümüz çatan qədər çəkinməliyik. Allah subhanahu taala kiçik və böyük bütün günahlardan çəkinməkdə bizə yardım etsin. Amin. Kiçik günahları böyük günaha çevirən səbəblərdən biri də həmin günahı etdikdə sevinmək və həmin günahı başqalarına danışmaqla öyünmək, fəxr etmək. Məsələn, gördünmü filan kəsin ə, e, namusunu, şərəfini necə etdim, necə ona sö söydüm və s. Və yaxud da Allah qorusun bir fasiqdir, asidir, məsəl üçün, yəni günahlarını danışır. Ya da biri cahildir, yəni bilmir ki, günah yaymaq olmaz, ancaq günahlarını yayır. Belə vəziyyətdə yəni onu nəsihət edim, etmək lazımdır. Ona demək lazımdır ki, yəni bacardığın qədər günah yaymamalısan. Ola bilər insan bilmir ki, günahı yaymaq böyük təhlükələrdən biridir. Allah bizi qorusun. Ya da bir ticarətin Yəni bir tacirin özü ilə öyünməsi. Məsələn, necə malını necə malının ə, deməli başqasına yalan yerə satması, necə tərəzidə aldatması və s. və s. yəni günah olan işləri cəmaata yaymaq deməli və bununla fəxr etmək də böyük günahdır. Yəni bu da insanı böyük günahlara aparır. E, balaca günahlara, kiçik günahlara, böyük günaha çevirən digər bir səbəb də qulun Allahın günahını örtməsinə rəğmən, ona qəzəblənməməsinə rəğmən, ona möhlət verməsinə rəğmən, bütün bunlara aldanaraq o günaha əhəmiyyət verməməsidir. Demək, kiçik günahlar hər bir insan işlədə bilər. Çünki insan günah işlətməyə meyillidir. Lakin bunu böyük günaha çevirməmək lazımdır. Bunu böyük günahlara çevirən digər bir səbəb də budur ki, qul Allahın onun günahını bağışlamasına, ona qəzəblənməməsinə, ona möhnət verməsinə aldanaraq həmin günaha əhəmiyyət vermir və həmin günahı tərk etmir. Halbuki bilmir ki, bəlkə də Allah subhanahu wa ta'ala ona qəzəblənmiş və daha çox günah işləsin deyə ona məhlət vermişdir. Yəni hər bir insan bunun fikri, hər bir müsəlman, hər bir Allah bəndəsi bunu fikirləşməlidir ki, yəni kiçik günahları işlədən kimi Allah Subhanahu taala ona görə ona dərhal əzab vermir ki, ola bilsin Allah Subhanahu taala ona möhlət verir. Yəni bundan qorxmalıdır. Qorxmalıdır ki, yəni kiçik günahları da tərk etsin. Kiçik günahları böyük günaha çevirən səbəblərdən biri də qulun bir günahı işləyib sonra da bir başqasının yanında onu danışmasıdır. Buxari və Müslim Əbu Hüreyrədən rəvayət edilən bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini xəbər vermişlər. Açıq aşkar günah işləyənlər xaric, ümmətimin hamısı bağışlanmışdır. Bir adamın gecə günah olan bir iş edib, Allah onu örtdüyü halda sabah olanda o qalxar, ey filan kəs, mən dünən gecə belə-belə, belə-belə əməllər etdim, belə-belə, belə-belə etdim deyər və günahı açıqdan deməli və bunun belə deməsi günahı açıq-aşkar işlətməsi deməkdir. Halbuki o, Rəbbi onun günahını, pisliyini örtdüyü halda gecə ni keçitmişdir. Amma o səhər qalxıb Allahın ona örtdüyünü cəmaata açıqlayır, açığa vurur. Bu da böyük günahdır, Allah qorusun. Bu hədisi Buxari ədəb bəhsində gətirmişdir. Demək, həmin hədisin üzərində dayanmaq vacibdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: açıq aşkar günah işləyənlərdən başqa mənim ümmətimin hamısı bağışlanmışdır. Allahu Əkbər. Bir adam gecə bir günah işləyər. Amma Allah Subhanahu taala onun günahının üstünü örtər. Ancaq bu insan qalxıb günahını açar, cəmaata danışar. Filan kəslərə danışar, ey filan kəs, mən dünən filan filan işi gördüm, filan filan əməl etdim. Yəni bununla o öz günahını açar. Halbuki Allah Subhanahu taala Onun günahını örtmüşdü və gecəni belə keçirmişdi. Lakin özü sabah açıldıqda günahını yaydı. Allah qorusun bizi. Kiçik günahları böyük günaha çevirən səbəblərdən biri də günah işləyən insanın örnək alınan bir alim olmasıdır. Allah qorusun. Ən təhlükəli məsələ də budur ki, yəni bir alim, bir el məhli cəmaat yanında hörmətli olsun və o kiçik günahlara meyl etsin. Lakin həmin o alimdən insanlar örnək alırlar. Bu da həmin o alimi, yəni böyük günaha sürükləyə bilər, Allah qorusun. Çünki onun ipək geyinməsi, onun günahlarına səs çıxarmadan zalimlərlə bir yerdə oturması, qeybət etməsi, dedikodu etməsi, sadəcə məqam və mövqe əldə etmək üçün öyrənilən elmlərlə məşğul olması kimi bir günah işlədiyi öyrənlərsə, onun günahı daha böyüyür. Çünki bu cür günahlarda alimlər örnək alır. Alimlər ölür, gedər, amma şəriət bütün dünyaya yayılar. Yəni onun qoyduğu yol, onun getdiyi, etdiyi, dediyi əməl yaylar. Özü ilə birlikdə günahları da neyər? Yəni özü ilə birlikdə, yəni özü ölsə də günahları qalar. Lakin o kəs ki, özü öldükdə də günahları da onunla bərabər olar. Allah Subhanahu taala bizə o kəsə eləsin ki, yəni öldükdə də günahları özü ilə bərabər olsun. Yəni günahları örnək alınmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur ki, hər kim İslamda pis bir yol açarsa, o yolun günahı və özündən sonra da o yolla əməl edənləri, edənlərin hamısının günahları qədər günah onun boynuna gələr. Bununla bərabər onların günahlarından da heç bir şey əksilməz. Bu hədisi də Müslüm rəvayət etmişdir. Yəni, alim bir şəxsin iki vəzifəsi vardır. Birincisi, günahları tərk etmək. İkincisi də, günah işləndikdə, işlətdikdə onu gizlətmək. Günahlarda özünə tabi olunan alimin vəbalı qat-qat artdığı kimi, xeyir işlərdə özlərinə tabi olduğunda da savabları qat-qat artır. Ona görə alimlər, örnək alınan insanlar xeyir işləri daha çox etməlidirlər ki, yəni insanlar onlardan örnək alsın, yaxşı məndə örnək alsınlar. İnşallah bizim dərslərimiz davam edir. Biz birlikdə yəni bu məsələləri sizinlə müzakirə edirik. Allah subhanahu taala hər birimiz üçün xeyirli faydalı etsin və Allah subhanahu taala bizi e, xeyir əməllərdə, yaxşı işlərdə öndə gedənlərdən eləsin, günahları, xətaları tərk edənlərdən eləsin və Allah Subhanahu taala bizim hamımızın günahlarımızı bağışlasın. Amin. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu.